Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir paklausė, ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasę? Jie atsakė, mes negirdėti negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Jis klausė toliau, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindama žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Tai sužinoję jie buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardan. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo bene dvylika vyrų. Paulius nuėjo į sinagogą ir ten per tris mėnesius drąsiai įtikinėjo ir aiškino apie Dievo karalystę. Kai kurie užkėtėję ir atmetę tikėjimą pikžodžiavo keliui daugelio akise, tad Paulius pasitraukė nuo jų, atskyrė mokinius ir pradėjo juos mokyti tirano mokykloje. Tai truko dviejus metus ir visi Azijos gyventojai, tiek žydai, tiek graikai, išgirdo viešpaties žodį. Pauliaus rankomis Dievas padarydavo nepaprastų stebuklų. Žmonės nedėdavo ligonėms jo kūną lietusias kepetėlės, prijuostes ir nuo jų pasitraukdavo lygus, išeidavo piktosios dvasios. Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti viešpaties Jėzaus vardą, sakydami, aš jūs saigdinu per Jėzų, kurį skelbia Paulius. Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo skėvo septyni sūnus. Bet piktoji dvasia jiems atšovė pažįstu Jėzų ir žinau Paulių, o jūs kas būsite? Ir žmogus, turys nelabąją dvasę, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutasė, jog jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tatai sužinojo visi žydai ir graikai gyvenantys Efeze. Visus pagavo baime o Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Daug įtikėjusiųjų ateidavo išpažinti ir pasisakyti, ką buvo darę. Nemaža užsiminėjusių kerais suneždavo savo knygas ir visų akise sudegindavo. Apskaičiuota, kad jos buvo vertos 50 tūkstančių sidabro drachmų. Šitaip galingai viešpatė žodis plito ir tarpo. Atlikęs tuos darbus, Paulius dvasios skatinamas nusprendė per Makedoniją ir Achają keliauti į Jeruzalę. Aplankęs šiuos kraštus, sakė jis, aš turiu pamatyti ir Romą. Jis nusiuntė į Makedoniją du savo pagalbininkus, Timotiejų ir Erastą, o pats kurį laiką pasiliko Azijoje. Maždaug tuo metu kilo nemažas samišis dėl kelio. Vienas sidabrakalys vardu Demetrijas gamindavo sidabrinės Artemidės šventyklos miniatūras ir duodavo gerai uždirbti amatininkams. Susivadinęs juos ir kitus to amato darbininkus jis kalbėjo. Vyrai, jūs suprantate, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė bet jūs matote ir girdite, jog tasai Paulius ne tik Efeze, bet ir kone visoje Azijoje įtikino ir patraukė į savo pusę daug žmonių. Jis tvirtina, esą tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. Gresia pavojus, kad ne tik smūgs mūsų amatas, bet ir bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla, ir žlugs didybė tos, kurią garbina visa Azija ir visas pasaulis. Tai išgirdę jie labai įniršo ir ėmė šaukti didi Efeziečių Artemidė. Samišis apėmė visą miestą ir visi kaip vienas pasileido bėgti į teatrą, pasigriebę Pauliaus palidovus, makedoniečius Gajų ir Aristarchą. Pauliaus panūdusio įsimaišyti į minę mokiniai neleido. Taip pat keli jo bičiuliai, Azijos provincijos valdininkai, per kitus prašė, kad jis neitų į teatrą. O ten vieni riekavo vienaip, kiti kitaip. Susirinkimas buvo toks pakrikas, jog daugumas net nežinojo, kuriam galui susirinkta. Kai kas iš minios ragino kalbėti Aleksandrą, kurį žydai stumė į priekį. Aleksandras, pamojas ranka, norėjo pasiaiškinti miniai, bet pažinę jį esant žydą, visi vienu balsu ėmė spiegti ir kokias dvi valandas šūkavo didi efeziečių Artemidė. Galiausiai miesto raštininkui pavyko nuraminti minę. Jis pasakė, Efeziečiai. Kur rasi žmogų, kuris nežinotų, jog Efeziečių miestas globoja didžiosios Artemidės šventyklą ir iš dangaus nukritusią jo statulą. Šito niekas negali paneigti. Taigi nusiraminkite ir nieko galvotrukščiais nedarykite. Jūs atitempėte čionai šiuos vyrus, kurie nėra nei šventvagiai, nei pikžodžiautojai mūsų deiviai. Jei Demetrijas ir jo bendraja matininkai turi prieš ką nors skundą, tai tam yra teismo dienos ir prokonsulai, tegul savo bilinėjasi. O jeigu jūs turite kokį kitą apsvarstytiną reikalą, tai jį bus galima išspręsti teisėtame liaudies susirinkime. Šiaip jau yra pavojus būti apkaltintiems maištu dėl to, kas šiandien čia dėjosi, nes nėra jokio pagrindo, kuriuo galėtume pateisinti šį triukšmingą sambūrį. Tai pasakęs, jis paleido susirinkimą.